Entra en trance, transgrede y llena de alquitrans el camino que pisas. Y aunque tengas uno, dos o tres transpiés y algún que otro transquilón, sigue corriendo y nos encontraremos llamado de transverso, transparente, transdícido. Intranspiración, transpirada, transmetra, con transbajo, trance del emperador, transmutado, transfuga. Transpiradas. transfeminista. Rural. Irreductible. Abjecte. Monstruós. Promiscua. Insaciable. Desbocada. Desbocada. Bona nit, Manresa. Eh, si ens estàs escoltant, eh, és que estàs a Manresa, que has sintonitzat el 106.4 de Ràdio Bala i que tens la sort d'estar escoltant el primer programa de ràdio que estem fent les Transhumància, que és com es diu el programa, que igual canvia, però de moment és la Transhumància. I som un nou programa que eh, ho farem una vegada al mes, que estarem, si tot va bé, sempre a final de mes i un programa de transfeminisme eh, com a iniciativa d'un grup de poliamor que estem treballant a Manresa des de fa un any i ens diem Tres no som multitud i se'ns ha acudit que ja teníem ganes de fa temps fa, fer un programa de ràdio, me passa el castellano que m'és més còmodo y aquí estamos en este nuevo programa Transhumancia y nos presentamos, ¿no? Quien quién estamos detrás del programa de transhumancia. Somos siete, siete pecadoras, siete zonas de cuerpo y yo me presento, yo soy la cresta, la ilíaca. Yo soy la nuca, me gusta que me acaricien. Yo la rodilla que nunca se arrodilla. Yo soy la gola, que saca de muda. Yo la trompas, Y eso que no sentireu gaira. La veu. Y, faltan, faltan más. Tenemos a una que anda por Chile, que seguro que está ahí grabando material para cuando venga, y hay otra que la tenemos en la oficina <laughs> trabajando y luego nos iremos a echar una birra y que es la que nos ha preparado todas las canciones del programa de hoy y otras secciones. Y bueno, damos paso al programa, que es el primero, entonces estamos todas un poco así nerviosas. Hablar de por qué nos decimos transhumancia, pues ha sido un poco toda una discusión el tema del nombre, no sabíamos si transhumancia si transfugas, si transpiradas, y al final se ha quedado transhumancia porque nos atraviesa el transfeminismo, como nos atraviesa el poliamor, pero también nos atraviesa de donde venimos y venimos todas del campo, somos rurales o venimos del campo, al menos ahora estamos todas en el campo y viviendo en el campo y nos parecía que transhumancia era como transhumar también lo humanoide. Em, durante la transhumancia era como la suspensión de la propiedad privada y las concesiones de paso y era pues claro, ¿no? Como queremos pasar por donde nos apetezca pasar y transhumar y ir hacia donde nos apetezca ir para, para poder estar... ¡Yup! El primer silencio <laughs> no pasa nada, van a venir más. Y yo qué sé, somos las transpiradas, somos las tránfugas, somos las que queremos incomodar, somos las que venimos a no dar nada por hecho, somos las que queremos romper armarios y hacer grandes hogueras, las que queremos dinamitar matemáticas, sobre todo las binómicas, somos las que queremos jugar, las que queremos combinar, pervertir, perrear, marranear. Queremos estar en camadas, en manada y queremos voltear que ya no queremos ser más cuestionadas, que ahora lo que queremos es salir a la calle a cuestionar, que queremos incomodar, sí, y pedir explicaciones, ¿por qué no? Y porque queremos cambiar el sujeto de estudio. Y por todo esto y más, pues no me enrollo más y empezamos. ¿Cómo empezamos? Saliendo al balcón a decirle a Manresa lo que es la insurrección transfeminista. Hacemos un llamamiento a la insurrección transfeminista. Venimos del, feminismo radical. Somos las bolleras, las putas, las trans, las inmigrantes, las negras, las hetero, heterodisidentes. Somos la rabia de la revolución feminista y queremos enseñar los dientes, salir de los despachos del género y de las políticas correctas y, que nuestro deseo nos guíe siendo políticamente incorrectas, molestando, repensando y resignificando nuestras mutaciones. Ya no nos vale con ser solo mujeres, el sujeto político del feminismo, mujeres, se nos ha quedado pequeño, es excluyente por sí mismo, se deja fuera a las boyeras, a las trans, a las putas, a las del velo, a las que ganan poco y no van a la uni, a las que gritan, a las, a las sin papeles, a las maricas. Dinamitemos el binomio género y sexo como práctica política. Sigamos el camino que empezamos. No se nace mujer, se llega a serlo. Continuemos desenmascarando las estructuras del poder, la división y jerarquización. Si no aprendemos que la diferencia hombre-mujer es una producción cultural, al igual que lo es la estructura jerárquica que nos oprime, reforzaremos la estructura que nos tiraniza, las fronteras hombre-mujer. Todas las personas producimos género, produzcamos libertad, argumentemos con infinitos géneros. Llevamos a la, reinvención desde el deseo, a la lucha con nuestros cuerpos ante cualquier régimen totalitario. Nuestros cuerpos son nuestros, al igual que lo son sus límites, mutaciones, colores y transacciones. No necesitamos protección sobre las decisiones que tomamos en nuestros cuerpos. Transmutamos de género. Somos lo que nos apetece. Travestis, bollos, superfem, butch, putas, trans. Llevamos velo y hablamos Wolof. Somos red, manada furiosa. Llamamos a la insurrección, a la ocupación de las calles, a los blogs, a la desobediencia, a no pedir permiso, a generar alianzas y estructuras propias. No nos defendamos, hagamos que nos teman. Somos una realidad, operamos en diferentes ciudades y contextos, estamos conectadas, tenemos objetivos comunes y ya no nos calláis. El feminismo será transfronterizo, transformador, transgénero o no será. El feminismo será transfeminista o no será. Última dosis, anda radio, soy políticamente incorrecta. Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental. Rebelde perenne, mis musas son las mujeres. Llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas. Incorrecta, me gusta incomodarte, ese es mi arte. Con palabras penetrarte, hacer un omelette con tus pobres esos tiesos. Versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza idiolectos y estructuras anacrónicas. No soy una anónima, soy pirata, anarquista, feminista en tus bocinas. Óyeme bien que hace tiempo el disfraz de sumisa se fue volando con el viento. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, en la radio, soy políticamente incorrecta soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo con en la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Kevin Balam. Todas las noches bajo echarme puro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Un Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá. Soy guerrera. Si en la radio soy políticamente incorrecta tal vez yo no vengo del gueto en la ciudad pero desde pequeña me trataron como marginal yo preguntaba cuestionaba no aceptaba de familia guerrillera que otra cosa esperaban me nombraron tras el rastro de mi tía, secuestrada por el ejército y desaparecida. Ella me enseñó el arte de las letras con poemas que ahora yo voy recitando. Las banquetas, tanquetas contra la inteligencia los años 80. Genocidio para exterminar poetas. En mi sangre fluye sangre rebelde, por eso grito a los cuatro vientos aunque venga la muerte. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo, consagré la piel de mi enemigo Aquí el lucha, soy más ruda que Kaibil Balam. Todas las noches bajo echarme puro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá. Rebeca Lane. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Acabem de sentir Políticament Incorrecta, de Rebecca Lane. Una de les cançons que sentirem avui i totes les altres seran del Femens Flow Feminista. És un recopilatori de rap feminista que està impulsant Calala Fondo de Mujeres amb el recolzament de la tuerca i tenen un projecte a Berkami on estan intentant tirar endavant aquest CD amb tot de hip-hop feminista que aniran els beneficis tots íntegrament a recolzar grups i xarxes de dones feministes i defensores dels drets humans a l'estat espanyol, a Llatinoamèrica i al Carib. I això que hem acabat de sentir és Rebecca Lane, políticament incorrecta. Cantautora de rap, solista i del col·lectiu Última Dosis. Fundadora de Somos Guerreras, una proposta d'empoderament de les mujeres en el hip-hop locutora de ràdio també del Ràdio Políticament Incorrecte en daradio.com on es conserva sobre temes tabú per societats conservadores amb el fi de trencar esquemes mentals estrets i quadrats. Doncs bé, acabem de sentir aquest tema i continuem amb el programa d'avui. Doncs, um, doncs això, que comencem amb el primer programa, que tenim intenció d'estar un parell d'hores aquí, a veure si, si tot va sobre el previst que, que en què consistirà el programa, no? Com, com, com ho farem, això? Pues intentarem fer cada programa sobre un tema i pues, en diverses seccions per anar, per anar doncs, aprofundint en el tema que haguem escollit. Um, seccions com que tenim ganes d'entrevistar de, persones, també tenim ganes de sortir al carrer amb la gravadora, Tenim ganes de posar molta música, tenim ganes de posar talls de pel·lis, tenim ganes de fer moltes coses, de fer recomanacions. Llavors, si de cas, a mesura que vagi començant el programa, ja anirem veient les diferents seccions i, i, i què? I avui de què parlarem? Bueno, y, y, decir que todo en riguroso directo. O sea, son las 19 y 15 del 29 de octubre, que hoy es día fruto, una creciente, buen día para sembrar habas. y, y hoy y para cortarse el tono. ha dicho la Mericona <laughs> acaba de decir que nos cortemos los pelos de qué vamos a hablar hoy pues 29 eh, de octubre estamos en octubre octubre trans pues vamos a hablar del octubre trans y también vamos a hablar de eh, la vaga de que se hizo la jornada de lucha el miércoles pasado 22 de octubre y para eso hemos traído bueno hemos traído ha venido solita <laughs> en la Renfe. La Renfe en verdad, Renfe ha colaborado <laughs> trayendo a Mericón hasta aquí. Mm, y, eso, que se presente Mericón. Buenas. <laughs> Eh, me he traído y me han traído parte del trayecto. Que felicidades por vuestro primer programa, que seguro que va a ser genial. Y en verdad yo no sé muy bien cómo presentarme, no lo había pensado, pero llevo unos cuantos años en Barcelona en el movimiento trans y en varios grupos y colaborando con el Actúe Trans y supongo que por eso vengo a contar un poco y a pegaros un poco la chapa sobre el octubre que está siendo ahora mismo y que ya empezó a principios de octubre con, una actividad que ya luego hablaremos más adelante y este año se va a alargar hasta noviembre. Pues, bueno, ya que has como comencemos con algunas preguntas que tenían ganas de hacerte. i clar, la primera obligatòria que ens expliquis una mica què és l'octubre <laughs> Aquesta és una pregunta una mica de trampa, en realitat. És una pregunta una mica difícil perquè estem en un moment de redefinició. Igual la resposta més fàcil és que l'octubre trans és un mes, a l'octubre, <laughs> evidentment, on, on es concentren moltes activitats. És un, és un grup que s'organitza per fer activitats durant l'octubre, que giren entorn de la Mani Trans a Barcelona, que es coordina normalment amb altres ciutats de l'estat espanyol, i al voltant d'aquesta mani també hi ha altres activitats que sempre es vinculen doncs, trans i presó, trans i economia, trans migració, trans i CIE, eh, com que s'intenta treballar el, la, la temàtica trans, transfeminisme, i es treballa des del feminisme se, sempre, des, últimament, des de fa uns anys, <laughs> però que no és l'única temàtica que es treballa, no? que és algo que ens atravessa però que atravessa totes les altres lluites en les que estem involucrades també. I, i s'organitzen xarles, tallers, performance eh, i tal. Més o menys. Um, si de cas després et preguntem pel programa exacte d'aquest any, però primer volíem saber també una mica com mirant enrere, no? d'on ve això, com, quina trajectòria porteu, qui esteu al darrere de, de Cultura Trans. Mm -mm. Eh, bueno, primer vull dir que, que, que, que vinc aquí a, explicar la pedrada i que igual no, el que diré no és exacte, que no m'importen les dates i que és una mica el mapa que jo em faig doncs, després d'haver de, no, estat allà i d'haver... Però que igual hi ha penya que està escoltant i diu ah, això no és veritat o, o t'ha faltat dir això, que si em falten dir coses que, que, bueno, que en sóc conscient que no ho sé tot. <laughs> eh, una mica la primera mani trans que es va fer a, a l'estat espanyol va ser a Barcelona, va ser el 2007, es, es va fer primer una concentració el 28J a, a davant de l'Hospital Clínic, que és on hi ha a la unitat on es, on, on es tracten, on van les persones, la unitat de referència de Catalunya de, per tractar des d'una perspectiva de malaltia la transexualitat i allà es va fer una concentració durant aquells anys el, la, la força es posava en que es deixés de despatologitzar. Despatologitzar és una paraula de merda, és una paraula que utilitzen els metges, bàsicament vol dir que es deixés de considerar una malaltia. Sona molt millor si dius despatologitzar, són els més intel·ligents, però... Que vamos, que l'utilitzaré perquè és, és més fàcil, però que, que és la, se... són les seves paraules, no són les nostres, no? Es va organitzar la concentració al clínic i després es va organitzar la, a l'octubre, la primera mani. Aleshores es va començar a organitzar a tot l'estat espanyol una campanya que es deia STP 2012, que el 2012 sortia el, les, la revisió del Manual de Diagnòstic d'Enfermetats Mentals d'Estats Units, el DSM, que és una mica el que el, el marionetista de la resta de manuals de diagnòstic eh, europeu i de l'Organització Mundial de la Salut. I s'organitzava i s'intentava organitzar també a nivell internacional perquè es traiés la transexualitat d'aquest manual de diagnòstic, on també havia estat la homosexualitat. Eh, amb aquesta campanya el que es feia era intentar coordinar les manis, i es va, la, la, la Mani Trans del 2007 està organitzada per un col·lectiu que es deia Guerrilla Travolaca, Eh, i, i la guerrilla trabolaca convocava eh, les manis trans de, i era un dels grups que formava part d'aquesta red per la despatologització de la transexualitat. Eh, aleshores es donaven xerrades, s'anava des de Barcelona, anàvem fent viajecitos i anàvem donant xerrades pels voltants, anàvem també, vam anar cap al sud, vam anar cap a Madrid, vam, anar, vam intentar una mica moure'ns per, per començar a moure un discurs eh, contra la patologització i com presentant una visió de la transexualitat que no fos he nacido en un cuerpo equivocado, eh, quiero ser hombre o quiero ser mujer, com, que, és, que és el discurs que tenien fins ara les associacions que, tra, tra, de transexuals, que es deien així de transexuals, no es deien trans de, de l'Estat i una mica pues, doncs, portar aquest discurs en contra del binarisme de gènere no? i de, que el binarisme de gènere és una construcció social i si tu t'escapes d'aquesta construcció pues, doncs, rep, reps eh, el tracte precaritzant si t'escapes d'aquesta construcció no només en, en tant que no encaixis com a home o com a dona però també pues, doncs, si ets gorda, si ets negra o si, si vas en cadira de rodes o si ets molt miop o si tal, com que però el nostre eix era com començar a portar aquest discurs en entorns feministes i en entorns radicals, perquè la gent s'animés a, a, a venir a la mani i per començar a fer xarxa. Després hi va haver el, les jornades transfeministes de, eh, les jornades feministes de Granada, on hi va haver així com una, una mescla i una, una aliança molt bonica entre, entre col·lectius feministes i col·lectius trans, que no es definien com a feministes en, aquells, en aquell moment, els, els que hi havia a Barcelona que havia passat de ser la guerrilla trabolaca, s'havia dissolt i s'havia creat un nou que es deia Transbloc i allà es va crear una aliança superbonica i es va redactar el manifest que heu llegit, que és el manifest per la insurrecció transfeminista. I es van organitzar les jornades transfeministes a Barcelona. I allà sí com que hi va haver un, un vincle molt fort i, bueno, un vincle molt fort i bàsicament que vam vam com donar una, un, una vuelta de tuerca al discurs. Ja no era un discurs per la despatologització, sinó que s'obrien les portes i s'obrien les reivindicacions, que, que l'objectiu principal no era dir-los als mèdics d'Estats de, Units que lo sacaren, sinó que era, anava molt més enllà. No? Després de les jornades eh, transfeministes de Barcelona... <laughs> ja pienso que me enrollo, eh? jo no sé... Vale. <laughs> Després de les jornades transfeministes de Barcelona hi va haver que eh, fins aleshores eh, la Mani Trans la, eh, es llançava una convocatòria oberta des del col·lectiu o des de la guerrilla o de, des de Transbloc fins aleshores per obrir a, a tothom qui volgués eh, col·laborar en organitzar la Mani i les activitats que vingués a, a, aleshores era una assemblea oberta independent dels grups d'acció trans que hi havia en aquell moment eh, després de les jornades transfeministes com que es, agafaven més autonomia i cada any hi havia convocatòries obertes per organitzar, però es convocaven i es dissolien quan acabava l'octubre trans. Hi va haver una mena de decisió en una d'aquestes convocatòries, que no, crec que va ser el 2011, però no ho tinc molt clar, um, i es va, es va, es va crear i ja amb, aquest no, amb aquests noms fins aleshores es deia la Mani Trans, Ara ja s'ha creat amb aquests noms el que és cultura trans i el que és octubre trans. Um, han estat uns quants anys així i aquest any a l'octubre trans uh, estem en un procés de redefinició ja no hi ha un col·lectiu eh, com, no? com hi havia Transbloc com, com hi havia la guerrilla o hi havia la xarxa trans ara no hi ha un col·lectiu que estigui permanentment reunint-se i organitzant activitats i tal i també veiem que l'octubre se'ns quedava curt com que hi ha mil idees, mil temes per tractar, hi ha mil accions per fer, hi ha mil, no? moltes discussions, que a vegades quan has d'omplir un mes amb activitats és com eh, una mica d'anar per feina i en realitat la part més bonica d'aquest procés són les discussions que tenim entre nosaltres, les discussions que tenim amb la gent i una mica per veure com encaixem això dins del convocar i desconvocar no? l'assemblea aquesta que organitza l'octubre, estem una mica en un procés de redefinició. Per això era tan difícil contestar què és l'octubre trans, perquè l'octubre trans mateix no sap molt bé què és en aquest moment. Um, Uau, que <laughs> com m'enrotlla. No, <laughs> està perfecte. Jo no apuntant així com més preguntes a fer-te. Um, D'entrada, que parlaves de les reivindicacions, que ja no és per la despatologització, que ja va més enllà, si pots concretar una mica quin més enllà és, o sigui, entenc que és com visibilitzar, com... si poguessis concretar quines reivindicacions mm. són les que ara mateix... Mm. Ja, igual la paraula reivindicació ara em sona una mica rara, però bàsicament anar més enllà em referia que estava molt enfocat en primer, en, en difondre el, el discurs no binarista, el discurs de... Eh, mm, no és que sigui una persona transexual, no és que hagi nascut en un cos equivocat, el meu cos no té res de dolent, el meu cos està superbé, a mi no em vinguis amb aquestes històries. Jo el que vull és que em deixis de tractar com una persona malalta, aquesta era com la, la principal i la que, la que ocupava més temps i, en, i la que la bàsica en, la, en totes les activitats que fèiem, xerrades, etcètera eh, quan em refereixo a obrir horitzons amb, amb el tema del transfeminisme que pues, el, el perill de posar dates és que és, que és com si fos algo lineal no? que primer hi ha això, després hi ha això altre després hi ha això altre, que, que no és real perquè aquestes discussions i aquests horitzons ja estaven oberts d'abans però una mica al cap necessitem com ordenar-ho i posar-hi no? petits pòstits allà Bàsicament obrir horitzons vol dir que a nosaltres ens atravessa el tema del gènere però ens atravessen moltes altres coses. Vivim en un món de merda capitalista, vivim en un estat colonial, eh, vivim, hi, ha un, no? hi ha un CIE on torturen a la, a la penya cada dos per tres, que amb això tampoc estem d'acord, eh, som, estem precàries, no trobem feina, trobem que que se'ns ha ensenyat un model d'organització en, amb famílies nuclears on tu comences a compartir directament tots els teus diners amb algú, no sé què, què ha de ser la teva parella, doncs igual hi ha un tema d'economia compartida per sobreviure com a persones precàries que som, trans o monstruos raros, igual podem començar a plantejar-nos o seguir plantejant-nos com ho fem per, per compartir els recursos que tenim que de fet és una manera molt efectiva de, de redistribuir privilegis, no? que a vegades això sona molt molt um, metafòric o dius, sí, bueno, com ho faig per dir, no? Soc un tio, què faig amb el meu privilegi? Pues amb, el, amb aquest tema de l'economia compartida el privilegi es pot com intentar, sí que és, és com molt més material. Bàsicament és molt, molt, que hi ha molts, molts més eixos que ens atreveixen i que és una lluita molt més àmplia, que que no, que no despatologitzant s'acabaran no? els problemes del món i ja està, sinó que, que pensem que la lluita ha de ser molt més completa. Um, també apuntaves una mica um, diferències que heu tingut amb altres sectors trans, és que no sé si ho estic dient exactament bé, al llarg de quan que dius que en un moment doncs, us veu tenir una decisió, llavors hi ha cultura trans, hi ha l'octubre trans, si sí, també ens podies dibuixar un mapa d'aquest moviment trans, mm, quina gent hi ha, qui sou, quins sectors hi ha... Clar, un altre cop repeteixo que, que el que jo estic parlant sí, sí. és una visió completament esbiaixada, uh -huh. que, mhm. que no que segur que no deu representar ni el 5% de la realitat de les persones trans que viu, en aquest cas que viuen a, a Barcelona, no? Um, però hi havia Eh, la ATC i altres associacions de transexuals es va aprovar la llei d'identitat de gènere el 2006 o 2007, ara no me'n recordo molt bé, i es va crear la guerrilla Trabolaca, eh, eh, que era un col·lectiu transgènere, era un col·lectiu trans, i va portar, la guerrilla Trabolaca va portar tot un altre discurs de en compte, això, en, que, que reivindicava el no estem malaltes. De, de fet, molts dels lemes de les manis giraven al voltant d'això, etc. Quan, quan hi ha una escissió, és que clar, les decisions de, són delicades per ja. les delicades per les... Fins <laughs> vulguis no, no, compartir, sí, sí. com de per entendre una Bàsicament jo penso que l'octubre trans eh, és més radical, és més eh, interseccional, com que és eh, lluita de classe, lluita anticolonial, lluita... A veure, esto són paraules majores, ¿eh? luego hay un montón de mierda dentro del cajón, però penso que, que l'Octubre Trans treballa molt més des de la radicalitat i que Cultura Trans treballa des de les, amb negociació amb les institucions, és una alternativa molt bona a, a l'hospital clínic, com que la gent que no té accés a discurs, als discursos que tenim nosaltres eh, i no sap si vol anar a l'Hospital Clínic o no, Cultura Trans fa una molt bona feina de difusió i d'arribar a persones amb un discurs que no les tracta com a malaltes. I organitzen xerrades, cafetes, organitzen um, cicles de cine, organitzen... Però bàsicament la diferència principal és aquesta, que Cultura Trans està molt en contacte amb, amb les institucions i amb, amb eh, gent que no necessàriament està polititzada. No? Penso que Cultura Trans igual sí que, que, que so, està més en xarxa amb gent que està polititzada i que, i que té la lluita com a, com a un eix central en la seva vida. No? Vam. Ens preguntàvem també per moviment trans fora de Barna. Imaginàvem que ens parlaries bàsicament de... Bueno, estàs vivint a Barna i de tota la moguda que hi ha a Barna, i ens preguntàvem si també esteu en contacte amb altres moviments que hi hagi arreu del territori pensant més en Catalunya i més en... vull dir que, que segurament sí que esteu enxarxades amb altres moviments trans arreu de l'estat espanyol, no sé si tant en altres mm, zones de Catalunya. Mm -hmm. Bueno, aquest és un gran punt, en realitat l'estàvem comentant abans i deia, merda, només parlo de Barcelona. No, però, bueno, però, però... Ja, és el que hi ha, no? Fins ara. Per exemple, jo com a persona rara no? quan vaig a Cameua, que és un poble pues, eh, visc una realitat totalment diferent no? I, i és bastant impressionant com canvia el fet de viure en una gran ciutat on, on molta gent hi, a, acaba anant per, perquè hi ha com una gran bombolleta no? eh, LGBT, trans, transmanicabollo, lo que sea que després quan tu vas al poble... Com que, és com que hi ha una centralització del, del, del discurs. Jo penso que a, re, xarxa entre col·lectius, ara mateix un col·lectiu trans no existeix a Barcelona, no sé si es, es crea xarxa, jo crec que és més a nivell individual, com amb cases rurals que hi ha per Vilanova, etc, on a través de a trobar-nos en, en diferents accions o manifestacions o cafetes o tal, anem intercanviant una mica dels nostres discursos, no? Igual jo no tinc ni idea de permacultura i m'estan obrint un món, tot un món nou i amb elles estem tenint discussions, doncs, no? Eh, la típica pregunta d'ahir, com vols que tractin masculí o en femení és com, com constant i obres discussions de tu a tu que, que són super necessàries i que, que, que estan funcionant. Però la sensació que tinc és que, o almenys la meva vivència d'això, és que és més a nivell individual de gent que va venint i, i que tu vas anant a casa seva. No sé si vosaltres coneixeu a col·lectius o a... No. Que, que no sé si voleu fer més preguntes vosaltres. No, no, no coneixem a col·lectius, però sí que estan, com que estan havent-hi ganes, no?, d'obrir, com que sí que, en, o igual amb persones que coneixem com nosaltres, no?, que tenen altres interessos i que sí que ens atreveixen altres històries i que estem en el camp i sí que ens estem trobant fa una estona, bueno, igual des del Lady First Rural en Escanda, ¿no? Que nos juntamos ahí, fue como, joder, pues en el campo también estamos y como con ganas de, de generar red, ¿no? Entre, entre colectivos o personas individuales que igual estamos así en el campo y que también lo interesante de allí fue como el encuentro de las que venían de la ciudad, ¿no? Las que veníamos del campo que nos encontramos y lo que dices tú, ¿no? Como otras realidades te sientas y, ¿no? Que me parece bueno, no sé, como que a mí sí que me da el, abrir por ahí una brecha y empezar a, a encontrar bichas y bichos <laughs> raros que hayan por ahí en el monte, ¿no? Y juntarnos y hacer pequeños encuentros incluso ir a, los lugares donde estás ahí individualmente, ¿no? Como viviendo una cotidianidad súper ajena a ti, que de repente te pueda venir un grupo de siete u ocho a, ¿no? a pasar un fin de semana de debates, de charlas, de experiencias, de compartir y luego bajar a la ciudad y que las de la ciudad vengan. Bueno, como que me parece que, que está buenísimo y, y no sé, teníamos ganas eso en febrero, hacer un encuentro de mujeres boyeras y trans a ver si sale en Navarra, que en verdad parte de, pues eso, ¿no? De la gente que estuvimos ahí en Escanda, nos juntamos un grupo de mujeres boyeras trans rurales, eh, pues para ver si salía un segundo encuentro, que igual pues sale en febrero, y era eso, ¿no? Como un llamado a, joder, que en el campo también y que no es de ahora, ¿no? Que lo ha habido siempre. En verdad, luego vamos a ver un personaje histórico, <laughs> como es la pastora, ¿no? Que nace a principios del siglo XX y quiero decir que, sí, que me parece buenísimo que... Estoy muy dopada. <laughs> es que tengo, tengo un ataque, de que, entonces como que tengo subidones y bajones y, y eso, me quedo así como a frases medio acabar, pero que sí, que están las ganas, que está le, le voy metiendo, sí? Métele, métele. Fem tres o quatre més i després fem un parón a la música. Um, teníem ganes de saber també um, a veure, debats actuals que esteu tenint, punts de trobada i de discrepància. No sé si és una mica el que ja hem anat parlant abans i si amb mm-hmm. això ho dones per contestat o si creus que podries afegir alguna coseta més. Sí, jo tinc xerrera per rato. <laughs> a més, debats i conflictes també n'hi ha per rato, o sigui, tant com, tant com coses boniques com conflictes, no? Um, doncs, per exemple, aquest any uh, està havent-hi eh, molta reflexió interna, està havent-hi eh, a les assemblees ens estem plantejant eh, què estem fent perquè les assemblees no siguin accessibles en un terme ampli? Eh, és a dir, perquè les assemblees són majoritàriament blanques, perquè a les assemblees eh, no sempre es fan en llocs accessibles a nivell arquitectònic, eh, perquè les assemblees tenen este protocolo assembleari que en realitat eh, és bastant infumable per qualsevol persona <laughs> amb dos dits de front, no? que a vegades fa que, que l'accés a, a, a tot això es limiti. Mm. Eh, ens estem plantejant a, eh, a, eh, o, per exemple, quines relacions establim entre nosaltres, quines jerarquies que establim, què valorem i què no. Uh, però això és un discurs a nivell intern que, que està trigant temps i que en realitat em sembla molt més ric i per això el, el dic ara, que no sé si les meves companyes em mataran per fer-ho visible, però bueno... Uh, que a mi em sembla, ara és el, el, el que m'està enriquint més uh, en tot això, no? El, en, en el tema de l'octubre. No sé si conflictes et refereixes amb, amb altres moviments trans, amb altres grups o... Mm, no, no ho sé, em referia a tot. <laughs> no, doncs... Bueno, jo dono per resposta a la pregunta, com que ja... Vale. Mm. I llavors demanar-te això per aliances amb altres moviments. Mm. Amb moviments feministes, també moviments queer, moviments trans... Mm. O, des de l'octubre trans, uh mhm. -huh. alians. O sigui, jo crec que l'octubre trans és feminista, és trans i és queer. És com... El, la, el rotllo és que l'octubre trans s'enriqueix de, de, com que és algo que, que es genera i que es destrueix i que cada, cada any és diferent d'alguna manera eh, i que hi, hi va anant gent, va cridant a gent no? l'any passat hi vaig anar a una xerrada em va encantar, aquest any igual vaig a veure l'assemblea a veure què em sembla o... i que com que va molt lligat al, al moment militant de Barcelona no? i a les energies que té la gent quins grups hi ha actius, quins hi ha una mica així el, igual a nivell històric, ¿no? Al, así històric, que me, me, siento un poco abuela y en verdad <laughs> soy una niñita. Eh, com que sí que abans estava molt més separat el que era el moviment trans i el feminisme de, de Barcelona, que hi va haver unes, un, no? hi va haver com unes discussions a la Revoltosa, en les cafetes de dones i lesbianes, i en un moment les usuàries i, de la Revoltosa van decidir que serien de dones lesbianes i trans. Allà hi va haver com una mena de, de m'imagino com un riu fent un, un, no? dos afluents arribant a un, a un mateix. Hi va haver com molt d'intercanvi, va haver... Bueno, es van generar relacions superboniques, es van, de, es van crear grups nous, etc. Jo, per exemple, va ser el moment en el que vaig conèixer el feminisme, jo venia del moviment trans, així directament, i com que tenia una visió del feminisme super eh, estereotipada, i amb aquests, amb aquests petits intercanvis anava coneixent a gent, anava tal i ara soy més feminista que, que jo que sé què, no? Com que hi ha, petits, hi ha petits moviments i petites connexions que es va fent. A l'octubre trans l'any passat es va crear molt o es va treballar molt el tema de l'accessibilitat i es feien unes cafetes que es deien Alianzas mutantes, cafetes mutantes, uh -huh uh, unes cafetes precioses així d'aquestes de llagrimeta de, de uau, són Ah, hi ha, hi ha un parell de persones i després hi ha un grup, el Postop, que està treballant molt en això, amb, el, amb tot el tema de, de, de generar joguines, de crear, crear nosaltres mateixes joguines sexuals accessibles per, per que, que, que abarquin tota la diversitat de cossos que existeixen, no? perquè, bueno, com ja he dit abans, doncs no és només el tema de gènere el que ens atravessi, sinó que també la norma de gènere també està vinculada a una norma corporal superestricta, que si no, que si no la compleixes ets, ets totalment eh, disposable, no, com, com que ja no eres útil, ja no eres, no? I per això eres disàbil, eres, ets una uh mhm. -huh. persona, no? I una mica es trencar amb tot això amb, amb, i veient que, una, que, que els mateixos eixos ens, ens atravessen de forma diferent i que entre nosaltres podem ser eh, forces mutantes de destrucció patriarcal molt fortes. No? Això l'any passat i s'ha quedat molt cap a aquest any. Com que es va començar l'any passat i, i s'han creat aliances fortes, hi ha una comissió d'accessibilitat a l'octubre trans, s'intenten interpretar en llengua de signes totes les xerrades, la mani, etc tot el que es pugui, encara que no hi hagi persones sordes a, a l'octubre trans o, o, a, o no haguem vist moltes usuàries de les activitats que, que estiguin molt pendents o que facin ús d'aquesta interpretació, ens sembla important eh, com esforçar-nos perquè hi hagi aquesta interpretació perquè és un exercici de veure eh, quina normativitat tens tu integrada en la teva forma de comunicar i en la teva forma de, de, de generar discurs, no? I en aquest cas és una normativitat oient. Doncs ens esforcem per tenir el, la interpretació. Estem intentant generar aliances en altres, en altres lluites, en altres direccions. Molt bé. Sí, no? que pel que dius aliances que generen i que donen continuïtat, no? que no es queden allà, que està. Mm. Um, Parlem del programa d'activitats concret d'aquest any. Deies que ja heu fet alguna activitat mm -hmm. i que en queden per endavant, o sigui que si ens pot explicar una mica el que, el que ja heu fet i el que encara estem a temps de, de participar. Eh, sí. sí. <laughs> Molt bé. Um, el programa està al blog, és octubretrans.wordpress, octubretransbcn.wordpress.com. Uh, ah, Allà hi ha un programa que, eh, si el mireu, l'heu d'anar revisitant eh, a ratos perquè, com ja he dit, estem en un moment en el que ens estem prenent molt en sèrio com estem a nivell intern i com els, els temps, el, el no imp, no imposar-nos a nosaltres mateixes un rotllo de productivitat que al final és molt capitalista no? I, i per exemple la Mani Trans mm. estava, estava programada pel cap de setmana passat crec o l'anterior i al final la vam aplaçar al novembre perquè vam decidir que, que tornàvem a, a posar per sobre el fet d'acabar un, una feina a, a fer-ho a gust entre nosaltres, a poder discutir en profunditat els continguts que volem posar-hi, amb saber si són congruents amb les nostres idees o no, com amb, amb el donar-li i amb el créixer nosaltres en el procés d'organitzar aquesta mani, no? que s'ha aplaçat al, al novembre. Vam començar amb la fiesta de i anys, que va ser una fiesta de 15, una mica tuneada, la nòvia que ve de Mèxic, que ara està a Berlín, eh, i que la trobem molt a falta, <laughs> celebrava el seu pas a, a ser dona, no? i hi havia coreografies, hi havia tot un, un ritual, estaven les madrines, hi havia tot un ritual d'hormonació en el que totes juntes fèiem, l'acompanyàvem en la transició de fet, aquest, aquest Octubre Trans és molt, té un rotllo molt sudaca que, que, que és, a, a mi personalment em fa molt contenta, com que es generen molts espais on la blanquitud no, la blanquitud, blanc, bueno, sí. no és al centre. I, I això també és fruit d'una reflexió i d'un treball eh, conscient, entre, entre moltes. Això hi va haver... Ara m'he quedat jo en blanc. Empatitzau <laughs> empatitzat con la subida <laughs> Uh, ah, sí, eh, el Cine Trans, que la, el dijous passat es va presentar a uh, eh, un festival de cine trans queer de Berlín, que no, en Saubert que es diu. Eh, ja, just ara estan eh, projectant una pel·li que es diu Folk Bindings Terror, muy fácilmente pronunciable. És una pel·li sueca creada col·lectivament en la màxima horizontalitat que han sabut arribar, que és molt difícil fer una pel·li horitzontalment, i és un grup de penya queer que eh, pren les armes i intenta eh, erradicar el capitalisme. I és un musical. Hòstia! Lo tiene todo. Uh, L'estan projectant ara? Ara mateix. avui? Sí, ah, vale. avui està sent projectada a la Casa de la Soli. Okay. Demà hi ha un taller de reggaeton Eh, se m'ha oblidat el títol, és reggaeton i això que estic en l'organització <laughs> Reggaetón versus feminismo, eh, reflexión, reflexiones cerdas desde lo políticamente, sobre lo políticamente correcto, perrea, perrea. Taller <laughs> teórico práctico <laughs> aquí no hará Es dama a la 6 a la clandestina Y no será accesible al taller. se de pujar unas escalas para poder acceder Pero y haurà interpretación a lengua de signes. Molt bé. bueno, es Ah, sí? No, que també es va fer el taller de mm, Margis, Margis i Mainstream. No? I Mainstream de, de violència entre, bueno, entre nosaltres dentro de espacios transfeministas, no? Allà en Allambo. Que de fet el van fer també a Lady Ferrural, Rural, no? Mm. Mm. Això va ser el divendres passat, si no m'equivoco. El, ta el taller de reggaeton, eh, farà una anàlisi, farem aparte de hackear canciones de reggaetón para un análisis de la crítica al reggaetón a la típica frase de pero el reggaetón és supermasclista. Què hi ha que esta frase? No? Si a un etnocentrisme, un clasismo y un... Eh, una mica una dinámica mol blanca y muy europea de eh, todo lo latinoamericano, árabe, negro es súper macho, es súper masclista, nosotros somos súper civilizadas y de esto ya no, ya no hay en nuestra casa, ¿no? com... Bueno, parlarem una mica d'això i després haremo, perrearemos i tunearemos canciones que es podran cantar el divendres, que hi ha un concert de reggaeton d'unes col·legues xilenes que viuen a París, que es diuen Xaneca, que fan reggaeton transfeminista. Hi haurà micro obert on qui vulgui podrà cantar les cançons. Espero que la penya del taller canti les seves. I... I el concert de divendres també és a la clandestina? A la clandestina i serà accessible. Vale. <laughs> I on és la clandestina? Dic, perquè igual va, baixen hordes de, de penya de Manri, dirà, mira, <laughs> aniran preguntant per la clandestina. Sí. <laughs> Eh, Comença a les 7 la cafeta, hi ha, hi ha cafeta, hi haurà micro obert, hi haurà sonidero, que una col·lega de Mèxic es dedicarà a punxar cúmbia, batxata, electrocúmbia, etc. I el sonidero és que mentre va sonant la cançó, ella amb el micro va, va llegint notetes que la gent deixa o va dient i ahí està no sé què, on fire en la barra, aguantando el no sé què, com és una mica DJ, una mica més interactiu. Mm -hmm microobert i el concert. I després hi ha bailoteo fins les, fins les 12. I és el passatge 2 de maig, número 14, metro 2 de maig. Mira com apunten <laughs> Crec. totes aquí. Hi ha més activitats? No sé si m'estic enrotllant. Ah. La mani el 29 de novembre, no? Uh mhm. -huh. La festa... I hi ha les activitats del Bloque Rosa, eh, hi ha un... Bueno, és que en realitat us recomano que aneu mirant, aneu revisant el... el... Però el Bloque Rosa és un col·lectiu de Mèxic que farà dos dies de taller i un dia tindrem una connexió amb Skype amb ells i farem una discussió. Eh... Sí, estarà, estarà signat i serà en un espai accessible. <laughs> <laughs> I, i, i re, en realitat hi ha tota la descripció de, dels tallers, que ha, serà taller drac, taller de... no sé, ja estoy así un poco frita, uh, la podeu llegir ben descrita, no xapuceramente al, al blog. I es van, sí, es van actualitzant al, al blog. I en realitat esteu atentes perquè hi ha moltes activitats en el tintero que potser fem, potser no, de, sin, sin, sin pressió alguna, por nuestra parte hacia nosaltres mismes, <laughs> però que si esteu atentes igual aniran sorgint altres, altres activitats que tenim, que tenim en ment i que tenim ganes de fer. Que... Mira, et robo la paraula. És que jo ara estava pensant, un any, un any també podem descentralitzar l'octubre trans, igual aquest any anem una mica tard, però un any us proposem una activitat aquí dalt, no? Ja, ja està. Una activitat o, o fer-lo aquí? No, no sé, pues una actividad. <laughs> Pues, pero encara ¿eh? es pot fer si proponérselo. Luego proponemos. Ho apuntem per, no? yo, yo proponía, eh, bueno, nuestro compact, que está ahí en la oficina, que todavía no sabemos su nombre, cómo se va a presentar el programa, entonces no la digo, pero que nos ha dado una lista de canciones que igual podíamos meterle a otra canción mientras Mericón se bebe un chupetín de agua, porque aquí solo hay agua. Y, y, luego, y luego seguimos con, con más cositas. Para estar así contigo, yo prefiero tener Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac, boom, Don Gallardón, estoy al límite, soñé que estaba viva y que era dueña de mis lindes, casi muero. Al despertar frente a la caja de los cuentos de Alan Poe, hora de la comida, informativos, Telecinco y el horror se llama Boe, Estragarme a Gallardón, estupefacta, no doy crédito, los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, mi no es vuestro templo bendito, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno, lo más mío. Los pilares donde erguida yo os maldigo yo os recuerdo sodomía con rosarios, en eso ya sois expertos, reprimidos, salidia del armario, misóginos, aburridos, perversos, fascistoides de alta cuna. Bien nacidos, mendigos de popeyas, portavoces las lastíos se nos respiras el odio. Es que la mierda nos sale de tu tabique de platino. A vosotros os dedico mis vómitos matutinos, mi cuenta en números rojos, mi hipoteca, mi no piso. Mis 12 para 13 años, mi futuro sin estudios, mi vida en el precipicio. ¿Quién es aquel el asesino? Quiero pedir un deseo antes de morir de tedio, de escuchar vuestro discurso del machista rancio clero bajo palio. Feminismo en las aulas y aborto retrospectivo. Don Gallardón, pim pam pum, don Gallardón, clic clac boom, don Gallardón. tienes pasta, a tu familia de fachas hipócritas a poquina, Pa' que aborte la niña, pero ni una palabra de cara a la galería. Si eres pobre, lo tienes todo en contra. No importa lo que quieres, si te mueres o revientas derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que conste en acta aquí y en China, a la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia. Bé, doncs, de sentir desde Donosti a Furia. Aborto Retrospectivo, una altra d'aquestes cançons d'aquest CD que està al Verkami per recolzar tots les xarxes i col·lectius feministes llatinoamericans i de l'estat espanyol i del Carib i és una altra rapera carregada de feminisme en les seves cançons i aposta per una escena atrevida, provocadora i amb un desparpajo del bo. Una cançó de la reivindicació al dret del seu propi cos. Més que una reivindicació, un assalt, una presa, aborto retrospectivo, amb Gallardón se bajó de este barco, pero la lucha sigue. Pues aquí seguimos en Radio Bala, en el programa este nuevo que se llama Transhumancia. Y seguimos aquí con Mericón también, eh, haciendo la entrevista del Octubre Trans. Y mm, vamos a ir finalizando porque tenemos otra sección. Este programa está lleno de secciones, claro, tenemos dos horas para seccionar. Pero sí que me <laughs> apetecía preguntarle a Mericón, así mapeando el tema del movimiento trans, estábamos hablando como de, del movimiento trans dentro de provincias, pero que, que yo también me cuestiono si el movimiento trans dentro de ciudades es el mismo el que se pueda generar en la ciudad de Gijón o Zaragoza o Teruel, que igual también lo hay, al que puede haber en Madrid o Barcelona. Y si hay, que supongo que las alianzas más fáciles igual es Madrid-Barcelona, pero que no sé si hay otras alianzas con movimientos trans de otras ciudades. Sí, hay otras alianzas. Hay, y eh, en este, en este eh, tema seguro que cualquier otra compañera mía <laughs> os hablaría mejor porque soy un poco corky con nombres de colectivos y, con, y vinculándolos a su ciudad o pueblo respectivo. Se me da un poco mal pero, pero hay alianza con Murcia, en Granada, hay, hay movimientos súper bonito, hay mucha gente que está haciendo muchas cosas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. En Zaragoza también hay peña, hay peña en Sevilla, hay peña en el País Vasco. Ah, yo creo que estamos un poco por todas partes. Otra cosa es que estemos en contacto o no, ¿no? O que sepamos las unas de las otras o no. Sí que hay siempre ganas de hacer red, pero pero yo me imagino que hay peña más o menos afín y más o menos con unos sentiros, sentires parecidos por todas partes. Y que qué guay que no nos conozcamos todas, porque mm. eso quiere decir que somos muchas. Claro, falta conocer a las de Teruel, a las de Cuenca, a las de Segovia, a las de Palencia, pero que hacemos un llamado, ¿no? Como ciudad, o sea, que también, ¿no? Si mapeamos que al final qué ciudades, pues yo qué sé, pues lo de que antes transformaba la gente del campo a la ciudad, ¿no? Y ahora es que en verdad, ¿por qué nos centramos todas por afinidades en según qué ciudades? O sea, ¿por qué no? ¿No? Supongo que si <laughs> naces en Palencia, pues o te buscas manada o te vas, ¿no? Como imanes a las ciudades más grandes o, Que al final mapeo. Que es lo que nos ha pasado a muchas, de hecho. Claro, por eso, ¿no? Aunque ahora está viendo un éxodo, está viendo, al menos en Barcelona, la peña se está yendo por patas, con, está bastante impracticable la ciudad, con todos los planes urbanísticos, el turismo masivo y, absolutamente todas las prohibiciones que hay día a día. Yo creo que la peña y el ritmo frenético de la ciudad, hay mucha peña que se está yendo, que está diciendo ya no, ya no quiero más estar eh, aquí, ¿no? En este centro, quiero irme lejos. <laughs> Pues no sé si te apetece, Medicón, que te contemos cómo está el panorama trans en <laughs> Me encantaría. <laughs> Pero una de las secciones, bueno, este programa está así como eh, en construcción, que creo que va a ser de estas cosas de temporal para siempre, o sea, que siempre va a estar en construcción, porque siempre vamos a transformar, siempre vamos a transitar. Quiero decir que secciones tenemos, nombres igual, bueno, tú le has puesto una, No, creo que le has mm, puesto un nombre. No es que le hayamos puesto un nombre, es que ha salido así como a ver cómo está el patio, ¿no? Como que també ens venia de gust, jo també me vaig passar del català al castellano, no sé. També ens venia de gust, eh, doncs ens semblava interessant sortir al carrer i traslladar les inquietuds eh, això al, al carrer en forma de pregunta i per veure què se cuece i a veure què nos sorprenden, con què. I pues res, aquesta vegada hem fet tres preguntetes de la gent i, i eso, a veure, hem intentat que preguntar a la gent pues, màxim variopinta que, que encontràvamos por ahí i, i nada, sobre los temas así un poco de los que estamos hablando hoy. I la primera pregunta que plantejàvem era si estàs còmode amb la menció del sexe en el teu DNI, que sabem que ens posen si som homes o si som dones, i si la gent creia que és necessari que hi aparegui el sexe. I eso és es lo que nos hemos encontrado. Si no hi fos, crec que tampoc passaria res. Mm, no m'he plantejat mai si estic còmode o no. Penso que amb el nom i la fotografia és suficient i, bueno, és indiferent, en el meu cas, si, si figura o no figura. sí que estoy cómoda amb la mención que surt meu DNI sobre el meu sexe. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice mi DNI porque yo me siento como un chico. Sí lo veo bien porque así ah, dice cómo es, cómo es una persona, ¿sabes? Si es hombre, si es mujer o para que no pueda haber equivocaciones. Pues no, no yo estoy cómoda porque creo que, que no es necesario directamente. pues eso es el que nos hemos una mica en las calles de Manrusia. Y... no sé, a ver, un poco de comentarios que en pensem, hem de no? Gente que nos dice desde, <laughs> no, pues igual que se siente más afín, ¿no? A, lo que va este programa y, este, y estas ideas, ¿no? Y gente que no quiere que haya errores, ¿no? Que no nos podamos equivocar en si somos hombres o mujeres, no sé. I hem tret els talls de veu de gent que aprofitava per treure el, la reivindicació nacionalista. <laughs> Aquests els hem omès, també hi eren. Bueno, a mi m'ha semblat... semblat... A mi, a mi, ara? <laughs> <laughs> eh... M'ha semblat curiós un, o, o almenys és el que m'ha cridat l'atenció, que és el que deia que, que li és indiferent, no? I m'he posat a pensar en quan és una cosa així diferent i quan no, no? I, i quin privilegi tens quan algú, algú com això t'és indiferent. Mm-hmm. Per, per què pots estar indiferent a, a això, no? A, a la menció de sexe al DNI, que no només és, necessària, sinó que Mm, hasta el DNI és innecessari, que nos, ens venen la il·lusió de que és necessari tenir-nos identificades i no sé què en esta màquina burocràtica de tal, però, però en verdad ni falta ni, ni nada, vamos. Que a mi m'ha fet mm, així com molt, molt efecte el <laughs> tio aquest que diu eh, que el fet de que estigui eh, marcat eh, el teu sexe al DNI et diu com és una persona. Mm -hmm com és una persona, si és home o si és dona. I a mi és que això em mata. Em mata i al, al mateix temps em, et dona, ens dona un argument que és mm, dir um, tu necessites realment definir-te home o dona per ser una persona. O sigui, i per tenir aquest privilegi, o sigui, o sigui una mica en relació, no? És que és, és al·lucinant. <laughs> Canviant una mica de tema també passa molt amb les embarassades, no? Que quan alguna persona està embarassada la pregunta és és nen o nena, no? I com que si no sé quin sexe tindrà no em puc imaginar com serà aquest, no? I bueno, que és bastant fort que necessitem saber el sexe. Doncs passem a la pregunta 2 que en aquest cas era que et fa sentir no poder identificar clarament el sexe d'una persona, quan a vegades pues, queda així una mica amb ambigüedat. T'incomoda, t'atrau, que el gènere d'algú sigui ambigu i a veure que no responden. Uh, seríem amics, segurament, però no podríem tenir cap mena de relació. <laughs> Bueno, jo crec que és respectable, vull dir, el problema és generar-te expectatives del que, del que esperes precisament, no? Però per la resta, doncs mira, mala sort o, o, bueno, ser conscient que tu tenies una expectativa. Suposo que si estigués bé amb aquesta persona no passaria res. Crec que tothom ha d'anar vestir i, i guarnir-se de la manera que cregui ell mateix convenient i a mi no, no m'és incòmode de cap manera. La cosa cada uno es libre en su vida pero para mí lo veo un poco raro. Mm, el fet de no saber si una persona és d'un sector o d'un altre en general no m'incomoda, però mm, no m'he trobat tampoc en moltes situacions així. No, ni, ni, ni, no, no, no, no m'incomoda, no. no és dir, no he tingut mai aquesta, no, no, no, he, no he patit mai amb aquesta sensació. No, no, si, si, si el que sigui, no, no, però sincerament, eh? Jo trobo que això és que si són o deixen de ser, a mi em dóna tres pitos. Poden fer el, el cos com vulguin. I aquestes persones a vegades neixen i així. Uh -huh. Jo ja neixen així. No hi tinc res que d'allò. No, no, jo tampoc, no. mai. Si mai. siguin de lo que siguin, que es portin bé. Ara que no donguin mal exemple, eh? És que no hi crec en, en una definició de gènere. Llavors, mmm, crec més amb les persones com són a nivell mental que no a nivell sexual. El sexe és no sé, és tan ampli i tan divers i, i no sé, no, crec que encasillar-lo d'una manera és absurd. I després m'incomoda o m'atrau, a mi m'atrau que la gent sigui super transgressora i llavors eh, benvinguda sigui la transgressió. <laughs> Doncs ni Ninguna ni, ni m'atrau, eh? això, lo, lo, lo així més andrògin, no? Lo, lo que està un poc a prop d'allò cyberpunk, avui en dia pues, està bastant a, a, la, a la part de davant no? de, de lo que estem trobant dintre del, de l'autonomia, de, del, del plantejament més eh, feminista, de les lluites d'alguna manera pues, socials també, que tenen un component, perquè no, transgènere, no? Bueno, no sé, jo entre sexe i gènere crec que són coses diferents i que si bé tots tenim un sexe, pues, tots tenim els dos gèneres, tant, tant un com l'altre. Jo a vegades em sento molt en l'ambigüetat, vull dir que vull dir que d'una banda em puc veure molt femenina perquè sóc una noia i d'una altra banda també eh, tenir unes altres actituds, vull dir que de fet m'atrauen les persones així, fins i, fins i tot. pues, això ha sigut el que ens hem trobat. No, no, no, no, no, no, no, no, a mi no, no, que, que, que va, que va, no, no, me incomoda pa... Que va, a mi jo incomodo, no, no, no, no, no, no, que incomodo, no, jo no. No, no sé, com que crida l'atenció, no? Veure si pues, la gent realment pues, són preguntes que sí, que a molta gent igual que tant o l'incomoden, però veiem aquí com la gent li encanta ser així, políticament correcta, no? I a mi me da igual me da igual lo que haga la otra gente mientras no, mientras no me implique a mí mucho, ¿no? Me quito responsabilidad, peso y ya se la apañarán, no? Como una mica así que a la gente le agrada molt. Hem no? Com que guarda la, las formas, que... I... Mm, eso. Sí, relacionat amb el de guardar les formes, eh, Yo creo que me quedo un comentario y le, le doy vueltas, eh, como que no me da para escucharlos todos, que me atrapo con uno y, y me quedo. Pero la, la senyora, que segurament és una senyora entranyable, m'hagués agradat veure-la. <laughs> Bastant entranyable. Sí, sí, no? Sí. No, no ho dic amb ironia, eh? Ho penso... No, no, jo també t'ho dic de veritat. <laughs> eh, que deia que li era igual, que sempre que es portin bé i no donin mal exemple, no? <laughs> que és, que és algú super típic del rotllo del buen ciudadano, no? que distingeix entre el bon immigrant i el mal immigrant, el bon no sé què, el mal no sé què, no? i sempre que no t'escapis, si t'escapes de la norma d'una forma més o menys acceptada, és a dir, si no ets bollera, sinó que ets lesbiana, està molt bé. Clar. O, no? Sempre que... que... Si estàs juntes por, por, por amor, pues el amor lo puede todo, però claro. si folláis este fin de setmana en medio de la calle, està... eso una... Clar com que et pots desviar de la norma però sense atacar a los cimientos de, de, de lo establecido, no? Que m'ha semblat bastant exempla, exemplificar, lo fi. Un exemple, un exemple. <laughs> Aquesta dona entranyable ens va repetir mil vegades que tenia 86 anys i que era la primera dona que es va divorciar per l'església, lo civil i no sé què, de Manresa. Sí. I que va sortir al diari. I va sortir al diari, vull dir que, que... I els van a fotre la bronca els del diari també. I, bueno, amb això pues, ja passem a la pregunta 3, que diu així. Imagina't que surts de ligoteo, esto que sabes, i conoces a gente, i de cop t'adones que la persona amb qui estàs lligant, o que t'atrau, o lo que sea, és dels, es, dif, es defineix amb el sexe contrari del que tu et pensaves i com reaccionaries davant d'aquesta situació? Uh, seríem amics, segurament, però no podríem tenir cap mena de relació. <laughs> bueno, jo crec que és respectable, vull dir, el problema és generar-te expectatives del que, del que esperes precisament, no? Però per la resta, doncs mira, mala sort o, o bueno, ser conscient que tu tenies una expectativa, ja està, no, no reaccionaria tampoc negativament, sí, mala sort. Eh, acabar el, el, el, el, si he lligat diria que ho sento però no conti ho deixaríem estar aquí vale? ho deixo passar i segueixo el meu camí o la meva direcció em sobtaria bastant però bueno um, en principi, bueno, jo tinc molt clar les meves tendències sexuals, llavors, doncs, seria un, bueno, <laughs> m'he equivocat i fins aquí, fins aquí llevar arribat. No més corrents. Bueno, porque cada uno con su cuerpo hace lo que quiere. A mí mientras me, me y me molesten, haga lo que quieran, No, no tengo ningún inconveniente contra ellos. Pues me lo tomaría bien. O sea, no, no, o sea, yo considero que la gente no se enamora por el, no solo por el físico, sino también por la persona en sí. es que com que no tinc problemas a això, vull dir, tan, o sigui, he estat amb persones del meu sexe i de l'altre sexe i no tinc problema com això. Contrari, binari, hi ha les barricades, perquè jo cantaria allò de hay que derrotar a la reacció. Llavors no reaccionaria, a lo millor l'agafaria de la mà. Una mirada, un aconteixement revolucionari. Bueno, Mericón, aquesta és Manresa. Bueno, part de Manresa. A mi m'ha agradat molt el primer que diu bueno, seríem amics i prou, sense cap mena de relació. Vull dir, com si l'amistat no, no <laughs> fos cap relació, però bueno. <laughs> Però a mi, que, bueno, que vam sortir al carrer amb la Nuca i jo, la Cresta, i, i sí que vam dir, eh, anem a totes, saps? A, a totes les edats, a tots els colors, a tot el ropaje, i intentàvem entrar a, a tendes de roba d'aquesta ultra fem, entràvem a perruqueries unisex, a perruqueries de tios, a, vull dir, no? I sí que era molt... Doncs pues clar, entràvem de hola, què tal, mira que... Eh, són unes preguntes per un programa que estem fent de transfeminisme i clar, ja mm. les cares començaven a canviar. Llavors els deies, però saps, que, saps què és el transfeminisme? Bueno, sí, me l'imagino, però si m'ho pots dir per, per aclarir, no? per, per estar en lo cert. I hi, hi ha gent que deia, sí, no, clar, el feminisme de los trabolos, sí. i etc, etc. Vull dir que, que ja començaven a canviar les cares amb el transfeminisme i després els hi feies preguntes i com que que tota la penya deia, oh, yo qué sé, es que nunca me lo cuestionaba. O molta gent repetia la pregunta de, a ver, o sea, yo ligo y entonces el sexo contrario de que... Com de... Pues això, no? Com zero cuestiona... No sí, la, exacto. No, se les rompe la dos más dos son cuatro y de repente es como, ¿qué pregunta me estás haciendo? De, es que yo nunca me lo he cuestionado, ...pero en viviría al carrer ...y no? Y eh, según ...y lo que me resultaba curioso es que la peña que se definía como... sexo eh, macho, pues le hacías las preguntas y les incomodaba lo más y se ponían a la defensiva y con ese aire así de, eh, perdona, mm, te has equivocado, mm, ¿sabes? Como como de una manera súper agresiva y en las que se definían claramente, pues sí, sí, sí, no, yo me defino en el sexo mujer, estoy muy cómodo tal cual, pues había un, hostia, pues no, nunca me lo he cuestionado, como una humildad de, joder, no me lo he cuestionado y ahora que me lo estás diciendo, hostia, pues no sé, pues igual me lo pensaría o igual, pero como desde otra posición, pero bueno, yo no, no sé tú nunca, pero a mí me daba en eso, ¿no? es decir, aquí hay como una incomodez llevada a, me estás incomodando con la pregunta y la tengo que sacar, en ¿no? El, sí, la identidad que llevo dentro. Ah. No, no. Es que la rodilla va hablando así fuera de micro, <laughs> como siempre. Que no, que ya no me acuerdo lo que he dicho, es que me sale así espontáneo. que eso, que estas personas que se ponen a defensivas eso, porque quieren dejar muy claro su identidad como personas bueno, su identidad sexual para definirse como una persona a la que me tienes que mirar con todo lo que es ser un hombre o ser una mujer. Todo el mundo lo deja así como muy en, manos de los demás, ¿no? Como yo primero dejo claro mm, quién soy yo, cómo soy yo y después ya, bueno, igual lo que me planteas, ¿no? Pero sí, mm. pasa bastante. Jo, de fet, quan estava escoltant els àudios i he pres notes, he pres notes en relació al que has comentat, que us va trobar, que m'imagino al Fercal. Que, de fet, és un curro molt bonic, això que heu fet, perquè aquesta penya s'ha anat a casa la que ha volgut, clar, però igual donant-hi voltes, no? Sentint algú que del, del que no havia sentit a parlar mai. I m'he quedat, me, les notes que m'he apuntat, ara sí que ja no m'he quedat amb un comentari, sinó una mica més amb el global, m'ha cridat l'atenció la, la resposta dels tios, no? I així pensant per què podia ser, m'he imaginat els tios... Eh, trobant se que estan lligant, trios heteros, bla, bla, bla, que estan lligant amb una tia i s'encontren con un pollote, eh, me'ls he imaginat amb, amb una reacció trànsfoba de la hòstia amb homofòbia a dins, no? I segurament homofòbia interioritzada en més d'un i més de dos, i eh, trobant-ho com el, el fet de que aquesta tia amb la que estàvem lligant eh, ells passin a veure la, que en el fons és un tio, com, trobant això com un atac a la seva virilitat, no? Està mm. molt vinculat amb la construcció del gènere masculí, no? Del tio, de, de, de la virilitat, que, que posa en dubte la seva essència com a tios, bàsicament. I després m'he fet aquí una, una, una noteta que no sé, que només l'apunto perquè no sé si té molt de sentit, però eh, m'he posat a pensar en les treballadores de sexe, en les putes trans eh, que són dones i que no superen eh, perquè guanyen molts més diners si, si no superen, si, si treballen amb, amb els genitals, amb la, amb la polla, no? I tota la hipocresia social que, que això que això implica no? que aquestes dones guanyin més si, si no superen i després en canvi els comentaris que, que trobem són, són aquests eh, comentaris d'escut de, no? sí. de... Esto es lo... Mm -hmm. Doncs això és el que volíem una mica, no? pues arribar a la gent eh, tant, tant nosaltres com això, incomodar a la gent i preguntar i, i fer que es plantegin pues, alguna cosa, se'n vagin de casa un poco removides o removidos i també al revés, no? Com fer el programa una mica més real, no? Com dèiem abans, que igual en segons quin, no? Que estàs molt a la bombolla i així, te'n vas al poble i dius, buah, pues sortir al poble i dir què és el que hi ha, no? Vull dir, des d'un punt de vista crític. I crec que això és tot. Li posem una mm. mica de musiqueta? Jo crec sí? que sí, ja, ja va tocant. Doncs, pues venga. Doncs ara sentirem una altra cançó d'Anna Tijó Xoc. Anna Tijó va néixer a França, filla de mare i padre exiliats de la dictadura xilena i va regressar, va tornar, perdó, és que estic que llegint en castellà i mira, va tornar a França un cop va caure la, la dictadura i es va obrir camí no? en aquest món i a l'escena del hip-hop. I us deixem ara amb un temazo, homenatge al moviment estudiantil xilè i crític amb la qüestió de l'ensenyança privada i caracteritzada pels governs neoliberals. Xoc d'Anna Tijó. Ara començarà, eh? és que està un pèl mal tallada la cançó. In xin pusci el catofe, me il mato che l'hai, no pucci niente. Vene nostro que la el. Venenos tus monólogos, tus discursos sin incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó, del shock. La hora sonó, la hora sonó, del shock. La hora sonó, la hora sonó, del La hora sonó, la hora sonó países solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista, golpista de de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle la calle, se raya la calle, no calle, De debate que está ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, tu tordo, semilla, pascuala, todo se vuelve tus monólogos, tus discursos sin colores. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento eh, social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza con desgarro, con el objetivo claro, con memoria con la historia, el futuro es ahora. modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia. Todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. política y tu táctica, tu típica risa y ética. Tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman. ¿Cuántos no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no la oro. Uh, són les 20 i 19 i continuem a Transhumància, al nou programa de Transfeminismes i li dono la veu a la veu. Sí, recordar que totes les cançons que estem punxant són del projecte de Fem Escriu... Fem 6. Fem 6. Fem 6 Criu, que és un CD recollidor que està al Verkami, que estan recollint diners per totes les xarxes i col·lectius feministes de l'estat espanyol, de Llatinoamèrica i del Carib i que us recomanem que entreu al Verkami, que els recolzeu, les recolzeu, bàsicament, i que treballeu en aquesta línia que està superguapo aquest CD i la música que sona. Pues seguimos aquí de agustera, ¿no? Bueno, al menos yo estoy muy de agustera. Sí. Y seguimos con Mericón. Bueno, creo que ahora se ha ido. No sé si a, a ah, fumar, fumar, a mear o <laughs> a hacer algo. Que la entrevista igual acaba aquí. Y le quería agradecer que hubiera venido jo, y hubiera participado. Pero bueno, ahora volverá, y en verdad se va a quedar el, el, resto de programa que quede y micro abierto y que diga lo que te tenga que decir. Ahora la vemos aquí. Creo que, <laughs> ah, está con un cigarro en la boca. Muy bien. Nada, me dijo que muchas gracias <laughs> por la entrevista y que y que nada, que toma asiento y, y eso y que la entrevista ha acabado, pero el programa no y te invitamos a transformar con nosotras. Y otra sección, de estos talleres de secciones. Em, una sección que, que, empieza hoy, igual acaba hoy, igual no, igual la seguimos, y es el personaje histórico o el personaje histérica que nos decía ahora aquí la rodilla que podíamos titular a la sección. Y hoy, em, si es un programa que se llama Transhumancia y es un programa de transfeminismo, ¿quién, si no, le teníamos que dar voz, si no a la pastora? Así que os vamos a presentar quién era y os vamos a leer un poquito de este personaje que va a... ¿Sí? ¿La rodilla quiere decir algo? No. <laughs> La rodilla me hace símbolos, pero no. Bueno, tú cuando quieras hablar... No, que digo que hubiera molado poner una musiquilla así pastoril para leer... No, que es como un cuento, la verdad es que está súper bonita la historia. No? Em sap greu, no he trobat musiquetes para això. <laughs> Es que lo que Bé, pues, la pastora va néixer al 1917 a una casa de pastors de Vallbona, prop de Morella. I en néixer, donat a una manca de definició clara sobre la seva morfologia genital, eh, el seu pare i la seva mare van decidir inscriure-la com una nena perquè no hagués de fer el servei militar. Va viure la seva joventut i maduresa a les muntanyes, amb els ramats que pasturava. Acollida per les intempestats del clima a la intempèrie, els esdeveniments polítics de l'època, tals com la Guerra Civil els va viure de lluny, doncs acusada i maltractada per part del seu entorn, va trobar refugi en la vida allunyada dels humans i de la seva civilització cruenta. L'any 1949 va viure un desagradable episodi quan un tinent de la Guàrdia Civil i altres membres de la, de la sometent de la Guàrdia Civil la van detenir i la van obligar a despullar-se. Tot seguit van assaltar una masia per la qual treballava la pastora. Uns maquis havien buscat refugi a la Masia i els guarres civils van assaltar-la. I van assassinar dos maquis i en van detenir a un. El dia següent van detenir el propietari del mas. Va decidir que ja no patiria més humillacions com a dona. Canviant-se el nom pel de Florencio, aquesta persona es va unir als maquis dins la secció Agrupació Guerrillera de Levante i Aragón. El periodista del caso, Enrique Rubio, va fer que la pastora fou coneguda per tot l'estat, tot generant un monstre d'aquest personatge, i arrel d'això li van ser atribuïts els crims dels seus companys. Va ser delatada i capturada per la policia andorrana el 5 de març del 60. Va ser condemnada a mort, però no va ser executada. Passant 17 anys a la presó, ja que va ser amnistia de l'any 1977. Va anar a viure a Marines i després, ja com a Florencio, a un petit poble de Castelló. Va morir l'any 2004 i està enterrada a València. Bueno, a més d'això, us portem un parell de recomanacions per a la lectura en formats diferents, que el primer és un treball sobre la seva biografia i la dels maquis de la zona, que està escrita per José Calvo, Sagarra, l'any 2009, i s'anomena Pastora del Monte al Mito. I l'inici de la recerca diu així. Teresa Florencio, Pla Meseguer, Nos echó al monte. Estaba allí. Había nacido y crecido en el barranco de Vallibona. Conocía por tanto su dureza. Cuando la opresión en un mundo de sexos lo acorraló y su diferencia, unida a las circunstancias que le había tocado vivir, le puso en el blanco de todas las miradas, su única salida fue seguir en el monte y unirse a los hombres en una vida que dominaba como nadie, la del maqui o monte abajo. Imposible será determinar quién enseñó más a quién, Cierto que en las interminables horas del campamento, José González López Rubén le enseñó a leer, mientras de Francisco Serrano Iranzo, Francisco, aprendería su orientación ideológica. A cambio, la pastora le enseñará a no ser detenidos y a sobrevivir mientras ello fuera posible. La pastora será el único de los hombres de aquel siglo XVIII, sector de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, que pudo ver amanecer el año 2004. Y al segundo que recomanem es la novela titulada Donde nadie te encuentre, escrita por Alicia Jiménez Bartlett en el 2011, que és un apasionat text on l'autora ens va mostrant la vida del nostre personatge a través de la recerca d'un psiquiatre i d'un periodista. Lamentablement, la pastora va ser realment coneguda fora del seu territori per les acusacions d'haver assassinat a 29 companys maquis. Qui hauria, doncs, d'interessar-se per la seva història, sinó un periodista que pogués investigar sobre els crims i un psiquiatre que busqués explicacions a la seva criminalitat? Malauradament, tot allò que se surt d'una normativa a nivell de sexualitat és, pers és perseguit i castigat. Si no, pensem en la llei de vagos i maleantes. Durant la lectura de diversos articles que ens ha dut a poder explicar-nos una mica d'aquest personatge, s'anomenen els atributs sexuals de la pastora poc definits com un problema, però de qui és el problema? De la persona que neix amb aquests atributs o d'unes ideologies dominants amb una mentalitat binària i normativa on tot el que s'escapi a uns determinats esquemes esdevé el problema? Ens agradaria des d'aquí rendir un petit homenatge a totes les persones intersex que dia a dia s'enfronten en un món hostil que, tot i que el maquillatge dels temps actuals no dista molt del que van viure, patir i revertir, valentament, la pastora. Oye, primo, un, dos, un, dos, tres, Gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda. ¿Quién ha visto una gota con sentimiento? Soy talento, hechura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me quería celular por gorda, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho. Las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gota llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza y a partir de ahora disfruta de la danza de esta gota con su panza. Es pasa cruda que nunca tranza. Esta es la gota que llegó a tu casa. ¿Oíste? Vamos. Llegó la gota, la siempre lo mismo. Silicona, y aquí torsos perfectos, qué lindo. Anorexia en tiempos de guerra, Paulina, Jennifer, Beyoncé, que perra Pasando hambre, haciendo dieta, mona para las tetas y las niñas sofocadas. Posee papi, posee muñeca, aquí, bola, pero no de nieve, que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando paso por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, los super fuertes, los super machos rompiéndose el cuello. Mirando que mi cuerpo bello, gigantesca, exceso, volumen, a quienes colonizados los tengo estresados. Ven, me vas a cargar. Ay, chico, te va a genial. No me escondo para comer, tengo amor de mujer, estoy en paz conmigo misma. Sabia de mi cuerpo y mira a través del prisma que ves el reflejo de la luz que dejo al caminar. Rolletes de grasa en mi cintura, no me voy a operar ni embutirme en una faja. Ataja, la gota se reveló, sintió, rimó, se confesó, explicó y una vez más, como siempre, te Baja de peso tú, porque yo. espera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda. Redonda como la tierra que tantos mitos y leyendas encierra. Redonda como acetatos para la novatos y los novatos. Redonda como un CD que contiene este background que se hizo para mí. Circular como las monedas, como el pan. Redonda hasta donde quiera, como las mías que están como donde van, resistiendo como gota, como negra, como guerrillera. Yo, ballena, más espacio en el mundo, más se ve sin pena. A mí que me digan gota, que me mencionen, que recuerden que el himno de esta gota y sus canciones, que me señalen porque existo. Peso gladiadora como me gusto, ay, no me resisto. El silencio no me votaron. escuela. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda. Bé, acabem de sentir Curt Descovenci amb Gorda. Curt Descovenci són tres artistes de hip-hop, artes visuals i teatre amb xanques i poesia des de l'Havana, Cuba. L'agrupació es composa de tres germanes, o Odalis, Cuesta i Olivia Pendes. Prendes, perdó. <laughs> I continuem el programa. Doncs sí, continuem amb el programa de Transhumància, eh, avui parlant sobre l'octubre trans i encetem una nova secció sobre recomanacions i també volíem fer no recomanacions, el que passa que avui estem així com alegres i tots són recomanacions en positiu, igual un dia ens surt la vena així més pungui o no sé. I per començar amb les recomanacions, doncs un llibre de poesia de Ian Bermúdez, titulat, a veure com ho dic això, Ser o home, podria ser alguna així, uh, per l'editorial Nac Bremont. Uh, ser home... Això cada cop t'ho compliquen més, això. Sí, eh? aquest, aquest títol és bastant estrany, hauríeu de veure com està escrit, és molt estrany. Um, <laughs> és un recull de poemes des de la infantesa fins a l'època de la segona adolescència, ja vivenciant la transexualitat. El poemari de Ian Bermúdez, que deus amb el nom de l'autor, que és més fàcil que el nom del, de l'obra, parla del fet de ser trans i explora la diferència des de la sexualitat i el gènere. Ian Bermúdez Raventón eh, va néixer el 1979 a Cunit, és filòleg, traductor i poeta. Aquest és el seu primer llibre de poemes publicats i hem seleccionat alguns versos. La por. La por a la diferència. La por que immobilitza la dissidència. Que flueix per les fronteres d'un palau caducat i podrit. Que tan sols uns quants han construït dins d'uns paràmetres exclusius i pautats. No pots emmotllar el meu cor a una talla que m'apreta. Jo sóc jo. Jo sóc jo. De què serveixen les classificacions si jo tan sols t'estimo? I ara us deixem amb un fragment de la intervenció d'Ian Bermude de la taula sobre activisme trans a les jornades que va organitzar Cultura Trans al març de 2013. Arte y transformación. A partir de todo eso surgió este poemario que en octubre, octubre pasado publiqué y, y, deciros que sí, se podría decir que es un poco un ejemplo de, de, arte trans, surge a raíz de sentir que ya en los dos últimos años tengo una identidad más fuerte, sólida, que he ido construyendo y tomé la decisión de publicarlo pasara lo que pasara. Fue uno de esos momentos en los que uno se decide tirarse a la piscina sin pensar mucho en lo que vendrá de ello. Tan solo sentía dentro que lo iba a hacer sí o sí. Quería poder vivir la realidad social de ser yo, y de palpar la realidad, fuera la que fuera, por puro egoísmo para mostrar cara a cara quién soy y ver qué pasa al otro lado, tanto al que puede como al que no puede estar de acuerdo, para vivenciar lo que siempre he escuchado de otros, para poder ser consciente de las diferentes maneras de pensar las otras realidades. Es una manera de adentrarme a la vida, mi manera de entrar en lo social. I seguim amb una altra recomanació d'un altre llibre, aquest més fàcil de pronunciar, es titula Transsexualitats, altres mirades possibles. L'autor és Miquel Missé i és de la col·lecció Textos del Cuerpo, editat per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2012. Sobre l'autor, Miquel Missé, que va néixer a Barcelona l'any 1986, és sociòleg i activista trans, ha participat en diversos col·lectius de lluita trans a Barcelona i i és membre també de la xarxa internacional per la despatologització trans. Ha editat junt amb el Gerard, Gerard Collplanes el llibre El género desordenado de l'editorial Eagles 2010. I per anar obrint boca, la contraportada diu això. Històricament, la transexualitat ha despertat un gran interès en el camp de les ciències de la salut i de les ciències socials. Encara avui, Sorgeixen teories que, de manera quasi obsessiva, volen explicar per què les persones trans existim. Per un moment, però, podrien canviar la mirada i plantejar que el conflicte i el debat que genera el fet trans a la nostra cultura és la transfòbia. La qüestió a investigar no seria llavors per què hi ha individus trans, sinó el rebut social que aquestes persones generen. No serien més els nostres cossos l'objecte d'estudi, sinó la societat i les, no i els nostres referents culturals. La pregunta clau seria, per tant, com i per què existeix la violència cap a les persones que viuen identitats de gènere que defugen el binomi home-dona? Aquest és el punt de partida d'una reflexió que s'obre com a inquietud entorn a la transfòbia i de la convicció que és possible erradicar-la. I per acabar amb les recomanacions, mmm, volíem proposar-vos de treure agendes i apuntar quatre dates mmm, així molt ràpidament. Um, bueno, la primera més que una data és un blog. Recordeu-vos que ja ho hem comentat abans mentre hem estat eh, parlant amb la convidada d'avui. Està pendents del blog de uh, l'Octubre Trans. En recordes l'adreça, la saps? Sí, sí octubretransbcn.wordpress.com Vale i això que allà s'anirà actualitzant els diferents actes i un parell de recomanacions locals una és divendres que ve a l'Ateneu La Sèquia i no sé ben bé l'hora es presentarà, es farà un acte de presentació de FEM6, les músiques que hem estat escoltant avui aquest CD sobre rap i feminisme doncs es presentarà a Manresa divendres vinent a les 7 em diuen bueno, mm. consulteu el blog de la sèquia. El cartell. El cartell. Hi ha cartell, hi ha cartell d'això, també, segurament. Um, que, que farem també una presentació, un vermut, xerrada, debat radiofònic amb la Maia Pérez Orozco el 16 de novembre a l'Ateneu La Sèquia, cap a les 12 i crec que és això. Sí, no? Qui és la Maia? Grande, gran, sí. Doncs bàsicament parlarem d'economia feminista. A més a més serà um, després de les jornades de la primera economia feminista que es farà a Barcelona, els 14 i 15 de novembre, doncs el diumenge 16 la portarem aquí i això parlarem d'economia feminista. Sí? Sí, també és una invitació, dèiem, als col·lectius que ens movem per Bages, no? d'ajuntar-nos allà i començar a fer-nos qüestionaments de les nostres economies, les nostres maneres de funcionar i aprofitar que està la malla aquí, que igual no? Mhm. generar un debat d'economia feminista, però que des d'aquí convidem a tots els col·lectius del Bages, que no són pocs, que us hem enviat mails i que, I que us, que us hem perseguit, continuarem fent-ho i sobretot que hi haurà tapilla de, dels productes de la terra, dels nostres horts i birret artesana i que serà vermutet. O sigui que normalment no ho fem juntes, o sigui que trobem-nos allà. Bueno, i ara entra, entrem a una nova etapa del programa, parlarem de la vaga de totes, que s'està preparant pel 8 de març, però ens van donar un gran aperitiu al passat 22, d'octubre, no? I abans de començar a xerrar una mica de la vegada totes, us posarem la cançó a la huelga, versionada per la tia Carmen. No, no cal gaires presentacions. Doncs aquí va, a la huelga de la tia Carmen. Mm -hmm. huelga, compañera, no vayas a trabajar. Deja el caso la herramienta, el teclado y el A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la eh, huelga, madre ven tú también. A la huelga, bien, mucho Contra el Estado machista nos vamos a levantar. Vamos todas las mujeres a la huelga general, a la huelga 10, a la huelga 100. La cartera dice que viene también a la huelga. papeles, ahí la quieren deportar a la huelga, tienda a la huelga, bien esta vez queremos todo el pastel, a la huelga, tienda a la huelga, y todas a la huelga vamos a ir. Trabajamos en precario, sin contrato y sanidad, y el trabajo de pues a ver, estas rurales del campo que se fueron a la City el 22 y que me, me explica Mónica que va a pasar por ahí, que no puede ir. Uh, bueno, que ens vam transformar a les Carcelones i vam baixar a la vaga de totes. En veritat vam anar per, per, per equips, no? Em sembla que la rodilla bajó a fer los cortes i nos, bueno, nosotras llegamos luego un poco más tarde al Bermú, a la hora del Bermú. A la hora Pero bueno, nos transformamos con la, con la grabadora en el bolsillo y estuvimos ahí eh, haciendo unos audios que, si queréis, los pasamos directamente sí. o si queréis explicar Bàsicament que el primer és que vam parlar amb la Sara, que és de l'organització de la Vaga de Totes i de Feministes Indignades, doncs demanant-li una mica això, què és la Vaga de Totes. La idea de la totas empieza mm, en enero, febrero de este año, en enero, que partió de algunas de feministas indignadas que queríamos hacer huelga general para el 8 de marzo, pero una huelga general que contemplara o que tuviera en el centro planteamientos feministas. Entonces, en este proceso que vimos precipitado y por eso iniciamos un proceso mucho más largo, se fueron, fuimos haciendo convocatorias abiertas en las que se fueron sumando más mujeres y colectivos, tanto a nivel de Barcelona como a nivel de Cataluña. Al mismo tiempo también intentamos extenderlo a otras ciudades y que a nivel estatal también se moviera pero después de unas perspectivas o unas expectativas muy grandes de lograr realmente hacer una huelga general con apoyo de determinados sindicatos y de más organizaciones feministas, vamos viendo pues que a lo mejor tenemos que empezar por algo más local para luego irlo extendiendo, hacer un proceso en el que ir sumando, haciendo red. Entonces, en todo este tiempo hemos ido cambiando bastante nuestra sintonía o lo que bueno, lo que estábamos esperando. Entonces, primero quisimos convocar, pensamos en convocar la huelga para el otoño, pero nos dimos cuenta que realmente convocar una huelga en el sentido que nos estamos organizando requiere mucho más tiempo. Entonces, esta es una primera jornada de lucha de las que habrá más. Nuestra idea de la huelga es que sea una huelga en el ámbito productivo, pero ni mucho menos que sea el principal, también todo el ámbito de, cuidados y reproductivo, donde todas las personas, independientemente de que tengan un contrato laboral o no, es decir, estudiantes, jubiladas, personas paradas, trabajadoras domésticas, eh, personas que no tienen su situación regularizada y que por tanto pues no van por los canales eh, del trabajo formal, etcétera. Entonces que todas realmente pudiéramos hacer una huelga social, una huelga política y no tanto una huelga tradicional donde el sujeto revolucionario fuera el obrero. Pues no, nos tenemos ampliar muchísimo más y que cada mujer, cada persona pueda hacer la vaga como quiera porque a lo mejor no puedes dejar de trabajar ese día, no te lo puedes permitir o no puedes dejar de cuidar ese día. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues de ahí se trata, de ir sumando, construyendo. Y luego es una idea de, huelga en red y no jerárquica, en el sentido que hay un grupo motor, pero invitamos a que con un manifiesto de mínimos, que es el que está en el, en el blog de Vagada Totas, pues, estando de acuerdo con un manifiesto que es bastante de mínimos, pero con planteamientos feministas y anticapitalistas, eh, si un colectivo, un grupo, una sociedad, lo, apoya, a partir de ahí que cada quien haga la huelga como mejor le parezca. Entonces con esa libertad y ese, eh, bueno, ese también sentirte parte de poder hacerlo como, como tú veas. Vale. Y esa es la parte cañera y que creo que es lo que gusta a muchísima gente cuando le llega, pero a la vez también es una parte complicada para organizarnos, para extenderla, etcétera. Y eso es lo que también nos ha faltado en este proceso y que al final en la recta final pues hemos logrado mucho más, que es sumar, que es contactar con otras redes, que es que más gente la conozca. Entonces yo creo que hemos iniciado ahora una parte de mucha mayor apertura, que es lo que va a dar en los próximos meses pues ver hasta dónde llegamos. Doncs mentre escoltàvem la Sara, moltes, moltes idees que apunta ella um, des d'ara fins al març, quan es vol convocar la vaga grossa, de començar a donar-li voltes al tema i aquí amb ganes no, de, de fer algunes cosetes també a la comarca del Bages, llavors que pues ja anirem aprofitant aquest programa per a, eh, explicar les idees que se'ns vagin acudint. I vam aprofitar també el mateix dia que vam baixar a Barcelona amb la gravadora nosaltres per preguntar-li a la gent um, i tu de què fas vaga? I pues, això van dir. ¿Tú de qué haces vaga? Yo porque soy una vaga. Yo soy una dona vaga, no es una vaga de donas. <laughs> ¿Por qué hago vaga? Porque hace muchos años que ya en Alemania se consiguió parar eh, todo el país con solo una huelga de mujeres. Y porque si realmente las mujeres hiciéramos la huelga, el país se paralizaría porque si eh, la, mujer no lleva al niño al colegio, no despierta al marido, no... O sea, ya no son solo los puestos de trabajo que ocupamos, que ya somos menos que las de los hombres, pero que son muchos, sino que la mayoría de los hombres se mueven porque las mujeres esa mañana se han levantado. Entonces, pues seguramente se podría parar todo el país con tal de que todas las mujeres la huelga. Pero es complicado, porque como las mujeres también están en condiciones de trabajo más injustas y si faltan al trabajo tienen más posibilidades de que las echen, pues és complicada. Vaga de cuidados, no, perquè sempre, sempre estem fent cuidados, no? Però sí que faig una vaga, sobretot em solidaritzo com amb, amb les dones que sé que no tenen la possibilitat de deixar de fer vaga, de cuidar els fills, de deixar de, de rentar la casa, no? Jo sí que ho puc fer perquè estic en una situació més de privilegi, diria jo, però més de com vaga en solidaritat. És una mica com, per mi, avui és una miqueta un dia per apostar, per dir ei, que si, si les dones parem es pot liar parda, no? És que si faig tota la llista, mira, en primer lloc, de tota la discriminació del cos, de la vida i de la quotidianitat. Mira, jo procuro fer vaga des de fa anys de tot el que tingui que veure amb que una, un ésser humà, sigui home o sigui dona, eh, s'aprofiti, oprimeixi, eh, etc a un altre. I això procuro fer vaga tant com puc. I avui amb més motiu. Jo faig vaga de tot el que fem gratuïtament. Doncs netejar, eh, cuidar... Y también que me gustaría que por las trans femeninas no haya salidas laborales que sean solo de cuidados y de cuidar a alguien a cambio de algo parecido al respeto. y por lo que sea salida laboral legal, la verdad que nos queda mucho más allá de cuidar a alguien. Y también incluyendo la prostitución en cuidar, también puede ser debatido, pero yo la incluiría. Yo hago huelga de cuidados, hago huelga de todas esas cosas que no son visibles cuando hay una huelga general y hago huelga de consumo y tampoco voy a clase y hago huelga de todas esas cosas que hago en mi día a día para poder visibilizarlas hoy. De cuidados, de consumo, de todo. No simplemente por el trabajo asalariado, porque la presión es mucho más allá. Yo faig vaga porque yo no tengo eh, formas clásicas de hacer vaga porque no estoy contractada, soy precaria. es es una manera de decir, aquí está la meva, el meu cos, la meva ment i tinc que fer vaga me implica toda la toda la economía. De qué De De <laughs> Y recta final 2050, aquí estamos todas con el miedo de no dos horas, dos horas, pues sí, tenemos labia para dos horas y más, porque estamos sprint final aquí con el programa de transhumancia, que como queremos romper con todos los mitos y más, pues el mito este de no llegamos a final de mes, pues sí, vamos a llegar a final de mes todos los meses con el programa de transhumancia. Y esto da para lo que da, para la última sección y si acaso nos vamos despidiendo y hacemos la sección y ya ponemos sintonía. Eh, no sé si os queréis despedir, no sé de qué manera, de qué forma, pero ¿qué os ha parecido? No sé. Me están poniendo un micro en la cara. <laughs> Creo que es una indirecta. <laughs> No, pues gràcies per convidar-me i espero que ens seguim trobant. Que, joder, quin programa més interessant. Que felicitats. Y bueno, sensaciones, ¿cómo ha ido? Yo me lo paso muy bien. Y vosotros, sí, ¿no? Bueno, amb ganes de seguir, no? Llegando a final de mes. estén cuidadas, no? Com que, bueno, a poc que venir en fin. Nervios, pero ha sido muy chulo. Bueno, y la última sección es eh, Yo soy la cresta, la ilíaca, Y la última sección será un escrito de, no sé si para las que me conozcáis, era la hacha en el programa de Embaladas y hacía un zumo de remolacha, pues en este programa soy la cresta y haré una sección que se llama Saco cresta al lápiz y eso básicamente será algún escrito de los míos que escribiré por ahí. Pero en este programa mm, empezaré con un escrito que no es mío, es de Silvia Nanclares que el otro día me lo, me lo pasó Gel en la Floresta y me quedé así muerta y dije, no, no, no, este texto va a ser el que se lea en el primer programa porque es que, <laughs> bueno, hablando de la vaga de totas, pues la Silvia se quedó bien hancha y también creo que sacó cresta a su lápiz y eso, me largo con el escrito de Silvia, 2052, y después del escrito sonará la sintonía y chao, chao. Hasta el próximo mes de noviembre. Silvia Nanclares. Y su escrito se llama Descuida. Si pudiera, hoy haría huelga de empatía, huelga de sonrisas gratuitas, huelga de complacencia, huelga de altruismo insano. Haría una huelga a la japonesa de egoísmo. Por un día solo pensaría en mí, no escucharía a quien no quiero, no sería dialogante, comprensiva, sería asertiva, diría lo que quiero y lo que no. Sí, diría mucho no y sonreiría menos. Ya lo he dicho, lo reitero, sonreiría menos, tendría una voz más grave, sería más parca, menos cantarina, no sería tan dulce, no pediría permiso ni pediría perdón, no sentiría culpa, no tendría miedo a sentirme insaciable en lo afectivo ni farsante en mi trabajo. No pensaría otra vez que he estudiado demasiado, que he estudiado demasiado poco, que he perdido el tiempo, que si me sobra mes al llegar a fin de sueldo, no es solo porque lo he hecho todo mal. Dejaría de hacer malabarismos para seguir currando por tan poco. Haría buenos planes y aparcaría la multitarea, la multitarea infernal. Sería vaga, un poco fría, no me pondría a llorar instantáneamente al escuchar a mi madre decir que ya no le gusta su vida desde que se ha convertido en enfermera a turno completo de mi padre. Y nadie se lo agradece. No trataría de mediar entre mis padres ni entre mis hermanos. No sentiría que siempre tengo que ayudarles más, que no puedo porque trabajo demasiado, porque me lo paso demasiado bien, que hago mucho, que hago poco, que destaco, que no destaco, que fui borde aquel día, que consentí demasiado, que fui muy demandante, que no fui capaz de decir no cuando me apetecía. Dejaría de pensar todo el tiempo en el otro, en cómo se sentiría si rompo sus expectativas, si lo que pienso suena a nota discordante. En vez de eso, daría muchos tonos más altos que otros, mandaría la mierda a varios. No sentiría vergüenza al tomar la palabra, o sí, la sentiría, pero eso no me impediría seguir no adoraría al Padre, al héroe, al líder, al genio, al fuerte, al sabio, al listo, al poderoso. Sería poderosa. Cortaría la palabra a quienes creyese que está excediendo en su uso. No consentiría que en una reunión mixta alguien me ignorase o me evitara la mirada solo porque soy tía. Pondría mi mejor cara de póker ante cualquier chiste machista, por irónico que fuese. Y no trataría que mi discurso fuese traicionado por la forma me expresaría libremente, sin medir, sin calcular, sin resultaré o no demasiado segura, convincente, expectativa. No aceptaría bonitas, ni guapas, ni niña de desconocidos. No me tragaría las miradas por la calle, ni los comentarios a mi cuerpo, a mi ropa, como algo natural. No sonreiría. Otra vez, pediría ayuda con soltura. Hasta puede que fuese capaz de dar alguna orden y echar alguna bronca. No trataría de encajar intentaría con todas mis fuerzas no atender a la demanda silenciosa, naturalizada y completamente interiorizada de que debo ser yo la que atienda una situación de cuidados cuando hay alguien dependiente, ya sea niños o mayores. No me levantaría de la mesa a recoger mientras mi padre, hermanos o amigos no hacen amago de moverse. No haría trabajos reproductivos como preguntar ¿qué tal? cuidar el ambiente y los enseres apaciguar discusiones o preocuparme por la comida o el agua en espacios y tiempos de reunión colectiva. Me comería la palmera de chocolate más grande de esa panadería, o dos. No me cuestionaría por tener mucho deseo sexual, o poco. Abriría mucho las piernas en el metro, empujando a las que las llevan aún más abiertas que yo a mi lado. No me desasogaría ni un minuto por no saber aún si tendré hijos, por no saber si cuando quiera tenerlos podré hacerlo, si, si los tengo me arrepentiré y si no los tengo también. En su lugar, iría a mi centro de salud a pedir todas mis revisiones ginecológicas, me toquen o no. Toda la información sobre mi reproducción asistida, todos mis derechos. Aprovecharía para pedir los nombres y denunciar a todos los ginecólogos que alguna vez me hicieron sentir incómoda, sucia, viciosa, irresponsable, que me hicieron daño. Aparcaría por un día la rabia de género hacia el aplomo y la asertividad de mis compañeros hombres por estar más presentes en todo lo público solo por una inercia de la que ellos muchas veces son cómplices. No sentiría culpa por no haber visto en un mes a mis sobrinas, porque sientan que no las quiero, que no las cuido. Me dejaría crecer el mostacho y la barba, no dejaría que me bloquease la autoexigencia, haría más el imbécil, no miraría tanto a mi alrededor, no me pondría en segundo plano, no me menospreciaría, no le haría el consenso a la autodestrucción, no sentiría, aunque sea durante un día, que si hubiera nacido tío, todo me hubiera sido y sería más fácil. Trataría de sentirme más segura en la calle. No daría conversación a un presunto violador, como me sigue pidiendo el Ministerio de Interior. Sí, pondría palos en la rueda, en general. Por un día dejaría de engrasar el mundo. Ah, y sería vaga. Otra vez, muy vaga. No sería diligente ni organizada, no haría hueco a las demandas ajenas a costa de mi salud. Me iría a tirar al parque con alguien o unos alguienes muy deseados sin, sin sentir que debería estar haciendo otra cosa en otro lugar, siendo útil, productiva, ayudando, escuchando. Dejaría de sentir la autoexigencia paralizante de que todo lo que hago, incluso este texto, tiene que ser excelente y brillante para ser apreciado y llamar la atención. Sería chapucera, vaga, tan vaga, y me repetiría a mí misma, descuida. Por el suelo, bonito y como se riega la verdolaga. Por el suelo, ay, como se riega. Por el suelo, ay, qué bonita. Por el suelo, ay, la serenita. Por el suelo, ay, la verdolaga. Por el suelo, ay, yo la abrevié. Ay, yo la bien. Ay, la verdolaga.